Alloh azza va jalla erkak kishiga nikohni ustida qabul qildim degan so'zni aytishligi bilan ana shu qabul qilingan qiz yoki ana shu ayol jinsidagi bandasini kafilligi tamomiy mana shu erkak kishiga o'tadi. Ya'ni qabul qildim deyishligi bilan mana shu qabul qilgan ayolni yoki qizni ovqati, kiyimi, yotog'i, boshidagi tomini ta'minlashlik erkak kishi yelkasidagi vojib bo'ladi. Mana shu qornini boqishlik uchun kami ketigini qilib berishlik uchun erkak kishi ko'chada yurar ekan, bu kishi Alloh azza va jalla buyurgan ibodatni qilib yurgan bo'ladi. Agar niyati Allohning roziligi bo'ladigan bo'lsa. Shunday bir noto'g'ri shuncha bo'lib qo'yganki, bir odam besh mahal namozini o'qib ko'chaga chiqib tijorat bilan ko'proq shug'ullanayotgan bo'lsa yoki har safar ham masala eshitgani kalomi bo'lsa, bu odam dunyoga berilib ketdi deymiz. Agar qaysi bir odam besh mahal namozini o'qisa, halolda halol, haromda harom deyotgan bo'lsa, ko'chada ana shu bozorda pul topib yurishligi ibodat hisoblanadi. Kunlarda birada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari o'tirishgan edi, bir yosh kelishgan bir yigit shunday ba'zi bir tijorat ishlari bilan ko'chadan o'tib qoldi. Haligi to'planib o'tirgan sahobalar aytishdiki, e, mana shu pul topishlikka, bola chaqishni, bola chaqani boqishlikka sarf qilayotgan vaqti, kuch-quvvatini Alloh yo'lida qilganda qanaqa zo'r bo'lardi deyishdi. Ya'ni bola chaqa boqaman deb yuribdi ko'chada, shuni o'rniga Alloh yo'lida yursa bo'lmasmidi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu so'zni eshitib aytdiki, Avval fi sabilillahi illa kullu man qatala va ghaza. Alloh yo'lida jihodga, g'azotga chiqqanlar Alloh yo'lida-yu, boshqa ishlar Alloh yo'lida emasmi dedi. Man sa'ala nafsihi liyaffa fa huwa fi sabilillah. Kim ko'chada pul topishlik g'ami bilan ko'chada yuradigan bo'lsa, o'zini iffatda saqlashlik maqsadida birovdan so'ramaslikka harakat qiladi. o'zini, oilasini, ota-onasini, birovni qo'liga qaratmasdan, birovga muhtoj qilmaslik maqsadida ko'chada yurgan bo'lsa, Alloh yo'lida bu dedi. Mana shu hadisdan xulosa qilib olamizki, kishi 5 mahal namozni qoyim qilgan bo'lsa, Allohning farzlarini ado qilib, haromdan tiyilib, ko'chada pul topib, bola chaqa boqaman deb yurar ekan, bu ayni ibodatdir o'zi. Chunki mana suhbatimizni boshida aytdik, kishi qabul qildim deyishligi bilan ana shu ayolni nafaqasi erkak kishining zimmasida bo'ladi. Alloh taolo yelkasiga vojib qiladi. Qabul qildim deb qo'yib turib, agar bir kasbikorga, tijoratga kirishmasa, bola chaqani boqishlikka harakat qilmaydigan bo'lsa, bu odam gunohkor bo'ladi. Agarchi namoz o'qiyotgan bo'lsa ham gunohkor hisoblanadi. Chunki namoz farz bo'lsa, bola chaqani boqish ham xuddi shunday farz vojib bo'lgan ish. Har bitta narsa, har bitta farz, har bitta sunnat o'zini o'rnida farz, o'zini o'rnida sunnat. Namoz vaqti qoyim bo'ldimi? Namoz birinchi o'ringa chiqadi. Namozni qoyim qildingizmi? Borib tijoratingizni qiling. Bugungi suhbatimiz mavzusi oilaga sarf xarajat qilishlik, oilaga xayr ehson qilishlik degan mavzuda. Mana hamma pul topar ekan, pulini sarflashga harakat qiladi. Ya'ni topayotganda qanday qiylangan bo'lsa, sarflashlikda ham o'rniga sarf qilishni xohlaydi. Savdogarlar e, ko'proq foyda chiqadigan joyda istab tijoratiga pulini qo'yadi va kamroq chiqim qilishga harakat qiladi. Foydani ko'proq bo'lishini, rasxodda ozroq bo'lishini xohlaydi. Kishi xotin bola chaqasiga pul sarflab yegizar ekan, bu ibodat ekan. Sadaqa qilar ekan, bu ibodat ekan. Rasululloh aytadi, eng afzal musulmon erkak kishi sarf qiladigan pulni eng afzali bu o'zini oilasiga sarf qilgan puli deydi. Keyinchi Alloh yo'lidagi minadigan uloviga sarflagan puli. Keyinchi Allohning yo'lidagi birodarga sarflagan puli. Mana shu 3 ta pul aytilindi. Oilasiga sarflanadigan pul, Alloh yo'lida minadigan hayvonning ustiga sarflaydigan pul va musulmon birodarga sarflanadigan pul. Mana shu uchala pul aytilganda birinchi bo'lib oilaga sarflangan pul aytilinyapti. Demakki, ajri mana shu yuqoridagi ikkita keltirilgan quyidagi ikkita misoldan o'rindan ko'ra oilaga sarflanishida ajri ko'proq bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsa, mana shu ikkita hadisda oilamni qonini boqaman, qishga ko'mirini olaman, kiyimini qilaman, yemog'ini qilaman degan maqsadda ko'chada yurgan odam ibodat qilib yuribdi. Agar 5 vaqt namozini qoyim qilib qo'ygan bo'lsa. Imom Ahmad va Buxoriy keltirgan hadisda Rasululloh aytadi: "Innamas sadaqatu an zahri ghina." Vel-yadul ulya hayrun minel yadil sufla vabda bimen ta'ud. Buxoriy va Ahmad rivoyat. Sadaqa an zahril g'ina. Bola chaqadan oshgandan keyin qilinadi sadaqa. Shuni bilib olaylik. Sadaqa oiladan oshgandan keyin qilinadi. Chunki sadaqa qilishlik nafil ibodat bo'lsa, nafil bo'lsa, oilaga pul sarflashlik farz vojib bo'lgan amal. vojib yoki farz turganda nafl ibodat qilinmaydi. Xotin bolachaqani och qo'yib qo'yib ketib qolayotgan bo'lsangiz, xotin bolachaqani chaqani holidan xabar olmasdan faqat ibodat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, siz gunohkor bo'lasiz. Chunki ana shu xotin bolachaqani kafolati, iqim chiqimi sizni bo'yningizga bo'ladi. Demak, bola oiladan oshgandan keyin sarf qilinadi tashqariga. va beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan ko'ra balandroq bo'ladi dedi. Berayotgan qo'l baland bo'ladi, olayotgan qo'l past bo'ladi. Shuning uchun musulmon kishi doim past bo'ladi faqat Robbisini oldida. Musulmon kishi faqat Allohdan so'raydi. Faqat musulmonni musulmon Allohdan oldagina o'zini kamtar tutishligi, xor tutishligi kerak bo'ladi. Nimaga bir-biriga odamlar qo'lini uzatib xor bo'ladi? Chunki kimdan so'rashni bilmaydida. So'rashni qarang. Mumin Robbisidan so'rasa, Robbisi yaxshi ko'rar ekan shu bandasini. So'ramay qo'ysa yomon ko'rar ekan. Endi bandadan hojatingizni so'raganingizda yomon ko'radi. Parvardigoringizdan so'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. Kimdan so'rashlikni bilaylik, kimga shikoyat qilishni bilaylik, kimga dardimizni aytishni bilaylik. uchta qarzdorni Ba'zi rivoyatlarda to'tta qarzdorni qarzini uzishlikda Alloh azza va jalla o'zini kafilligiga olgan. Ana insonchilik ba'zida qo'limizda bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi, qarz olishga to'g'ri keladi. Bu yerda albatta haqdorlar bor, qarzdorlar bor. Kimda ololmayotgan haqqingiz, kimga bera olmayotgan qarzingiz bor. Birinchidan, Inna Alloh azza va jalla qad zamana daynul abdi idza istadana fi talab. Mana bu 3 ta ishda bir odam qarz olsa bir odam va uzoqmasdan o'lib ketib qolsa, Alloh azza va jalla haqdorini qiyomat kunida o'zi rozi qilib qo'yadi. Mana aytdikki, burungi darslarimizda mana zulm degan darsda aytib o'tdik. Alloh azza va jalla bandasini qilgan gunohiga yarasha dozoqqa solib azoblar ekan, Karim zot kechirar ekan, chiqaverdi, chiqdir ekan. Men haqqimdan kechdim, chiq. Jannatga kiraver. Namoz o'qimaganiga, ko'zini tiymaganiga, tilini tiymaganiga, Alloh harom qilgan ishlarni qilganligi uchun do'zaxda kuygan bandani Alloh kechirib chiqaradi. Jannat eshigiga borganda haqdorlar turadiki, buni so'kkan, buni pulini olib bermay qo'ygan, buni haqorat qilgan, buni urgan, bularda haqqi bor. Endi haqlaringlarni o'zinglar kelishib olinglar, Alloh azza va jalla aralashmas ekan. Shu kunda kishini savoblarini olar ekanlar haqdorlar. Savoblari tugadi, lekin haqdorlar tugamadi. gunohlarni yuvilar ekan, qaytadan do'zaxga qilishar ekan. Ana shu kishi birinchidan man min qibali nikahin va habital fujur summa lam yaqdir alay qadoiha hatta mata faqat zamana Allohu daynahu an yuqda anhu yawmal qiyamah. Birinchi qarzdor. Bu shunaqa kishiki zinoga, fahshga berilib ketishdan qo'rqib, o'zini iffatda saqlashlik maqsadida pul olib qarzga uylangan odam. Uylangani puli yo'q, qarz olib uylandi. Ya'ni uylanmasdan yuraversa, zinoga borib qolmay, fahshga tushib qolmay degan maqsadda olgan bo'lsa va shu kishi qarzini uzgichi o'lib qoladigan bo'lsa, qiyomat kunida dedi Rasululloh, Alloh azza va jalla ana shu haqdorni nima qiladi? Rozi qilib qo'yadi. Agar niyati boyaga ketganda gunohdan ehtiyot bo'lishi bo'lgan bo'lsa. Ikkinchidan, g'azotga chiqmoqchi bo'lgan musulmon birodarlarga yordam berishlik uchun qarz olgan bo'lsa. Uchinchisi, bu onasi ibn rivoyat qilinyapti. Bir mayyitni kafanlashlikka biror bir matoh bo'lmay turganda, bir odam o'zini bo'yniga qarz deb olib turib, meni o'zimga qarz deb turib olib, kafanlab ko'milsa-yu, keyin shu odam qarzini uzgucha o'lib qoladigan bo'lsa, ana shu haqdorni ham o'zi rozi qilib qo'yadi Alloh taolo. Hasan Basri aytadi, mana shu hadisda davomida, agar qaysi bir kishi oilasini qornini boqolmay qolsa, nafaqasiga imkon topolmay qolgan paytda oilasini qornini to'yg'izish uchun qarz olgan bo'lsa va o'zishlikka harakat qilib yurib uzoqmasdan o'lib ketgan bo'lsa, shu kishining ham haqdorini Alloh rozi qiladi qiyomat kunida. Bu aytilgan to'rala misolga qaraydigan bo'lsangiz, hammasi haligi menda ham bo'lsin, odamlardagi bor narsa, men ham shunaqa mashina meni, men ham shunaqa uy soya deb turib odamlarga yetib olay degan maqsadda qarz olishi bunga kirmaydi. Haqiqatan muhtoj bo'lganda, mustor bo'lganda Allohning roziligi uchun olingan qarzni Alloh taolo rozi qilaman deydi. Quyidagi hadisda Rasululloh aytadi: "Inna fis samai malakayni ma lahum amalun illa yaqulu ahaduhuma" اللهم اعت للمنفق حلفا ويقول الاخر اللهم عجل للممسك طرفا Osmonda ikkita farishta bor dedi Rasululloh. Har kuni ikki og'iz so'zni qaytarib turadi ikkalasi. Ya'ni bir gapni gapirib turib, farishta omin deb qo'ysa deymiz u. Bu farishtaning duosi ekan, kunlik duosi. Parvardigor ador ekan bittasi. Infoq ihson qiluvchi, qo'li ochiq, sahiy bo'lgan kishiga berganini o'rnini to'ldirib tur. Berdimi? To'ldirib tur. Hadis hudusida keladi, ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk deydi. Ya odam bolasi, meni rozi qilishi yo'lda pul sarflagin deydi, men ham senga sarflayman deydi. Bergin deydi, olasan Ikkinchi farishta aytadi. Allohumma ajjilil mumsiki talafan. Mumsik bandenga moliga talofat yetkazib tur. Oilasiga bermaydiganlar bormi? to'g'riligiga tomsa yalatadigan. Baxillari bormi, qizg'anchiqlar bormi? Yaxshilab eshitib qo'ysinki, mana bu ikkala farishtaning duosi bor. Bugun ana shu 5-600 so'm pulni oilaga sarf qilmasdan qisib qoldingiz. Bermadingiz, aytyapsiz, pulim turibdi deysiz. Lekin Alloh azza va jalla Lavhul Mahfuzga taqdiringizga shu 500 so'mni bugun chiqib ketishini yozib qo'ygan bo'lsa, oilaga sarflab olsangiz qolib qoldi o'zingizda. Yo oilaga sarflamasdan qisib qoldingizmi? Demak, bugun yo'q bo'lish kerak shu pul. Yo cho'ntagingizdan tushib qoladi, yo o'g'ri olib ketadi, yo bir oyoq poyingizni qayraysiz, dorisiga sarflaysiz. Ya'ni musulmon kishi iymoni komil bo'lsin. Alloh bugun shu pulni chiqib ketishligini yozgan bo'lsa, yaxshilikka sarflasangiz ham chiqaradi, yomonlikka sarflasangiz ham chiqaradi. Demak, sarflab olaydi yaxshi joyga. O't ketib qoladi, narsaga chiqib ketib topolmay qoladi qarz haqdorini, qarzdorini. Demak, bugun chiqish kerakmi? Chiqish kerak. من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر الليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكافرا مخاخرا مراعيا لقي الله اليوم القيامة وهو عليه غضبان kim dunyo talabida ko'chada yursa birovdan bir narsa so'ramay deb yursa ya'ni mehnati bilan topay yursa, oilasini ta'minoti uchun yursa, qo'ni qo'shnisiga foyda keltirishi maqsadida yursa, qiyomat kunida ko'chada yurgan bo'lsa ham pul topmaman deb shu odam yuzi Badr kechasidagi to'lin oyda chiroyli bo'ladi. Endi kim mana shu dunyo ko'chasida yursa-yu, faxr uchun, riyo uchun, xo'ja ko'rsin uchun dunyo qidirib yuradigan bo'lsa, qiyomatda Allohga, Alloh unga g'azablangan holda ro'baro bo'ladi. Hamma yuribdi ko'chada. Hamma pul tomondan deb yuribdi. Faqat niyati to'g'rilab olaylik. Fosiq ham yuribdi pul topib. Mo'min ham yuribdi. U ham pul topyapti, bu ham pul topib. U ham umri sarflayapti, bu ham sarflayapti. Faqat niyat ikki xil bo'lyapti bularda. Anas ibn Malik roziyallohu anhu mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 10 yil xizmatida bo'lgan. Bo go'dayligidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xizmatda turgan. Bomdodcha toritiga suv tayyorlab turar ekan. Kunlar birida Anas roziyallohu anhu <clears throat> uxlab qoldi. 12 o'n besh yashar bola. Rasululloh shunday chiqib kelsa, tahoratiga suv berardi, uxlab qoldi. Rasulullohni chiqib eshik turib qolganini ko'rib, o'g'andida ko'rib xijolat bo'lib ketdi. Nohata bir xijolat bo'lganligidan bir yerga qarab suvni ko'tarib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'ngli yumshadi-da, "Ey Anas" dedi, so'ra dedi. So'ra dedi, tilada tilagini Allohdan duo qilib so'rab beraman dedi. Ana baxtli odamlar, zamoni saodat egalar. Rasululloh aytayapti, So'raganingni hozir Allohdan so'ra olib beraman dedi. Ya'ni Rasulullohning duosi javob bo'lgan zot. Nimani so'rad deymiz? Nimani so'rad deymiz? Biz albatta sanab ketamiz. Yana barini qarasiz, o'lim degan chizig'ida bu yoqdagi narsalar bo'ladi. O'lgandan keyin qolib ketadigan narsalar bor. Biz dunyo matosini so'raymiz. Nimani so'radi? Rifqatuka kafil janna ya Rasululloh. Jannatda siz bilan birga bo'lishni xohlayman dedi. Jannatda ham xuddi dunyoda birga bo'lganimizdek birga bo'lishni xohlayman deganda, yana boshqa narsani so'radi dedi. Ya'ni so'rayotgan narsa katta narsa bo'lyapti. Million desa, milliard desa so'ra bermasmidi? Mashina desa, pul desa, mulk desa bermasmidi? Rasulullohdan nimani so'rashdi bilgan ular. Biz ham bilaylik Allohdan nimani so'rashni. Hadab dunyoda so'ravermaylik. Tayindan shamol o'lsin, topganing to'g'ib yursin. Alloh akbar. Bu mashhur duo edi. Shamol o'tyapti, tayimizdan tinmasdan ishlayapmiz. topganimiz to'ydan oshmayapti. Ya'ni yildan yilga e, yil bettar bo'lib, yangi narsalar o'ylab topyapmiz-da, haqiqatan bir yil million topsangiz ham yetmayapti, keyingi yil 10 million topsam, xotinlar topyapti qayga sarflashni. Bir marta bir dunyoda so'rani oxiratda ham so'raylik-chi. Allohdan iffatda kifoyali deb so'raylik-da. Rasulullohning duosi bor. Parvardigoro meni rozi qilganga dedi, iffatda kifoyali deb ber dedi. Birodan bu narsa so'ramasin, shunday qilib bergin kunini va berganing kifoya qilsin. Endi meni g'azablantirgandi, meni rozi qilmagandi, pulini bola chaqasini ko'paytirib qo'y degan. Bola chaqasi bilan puli bilan olib ketsin degan. Insob bilan o'zimizga qarayda nimani so'raymiz har doim Allohdan. Mana shunday qilamiz, sanab ketamiz. Alloh o'zi xop beraylik. Bizga nima kerakligini Alloh biladi. Shunda Rasululloh aytdiki, "Yana boshqa narsani so'raydi, yo Rasululloh, boshqa narsa kerak emas" dedi. Agar so'ra berganda qolib ketamiz o'sha zamonlarda. Qani Anas roziyallohu anhu, qani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular kelajagiga so'rab qo'ydi. "Ey Anas dedi, sajdani ko'paytiring" dedi. "Men ham haqqingizga duo qilaman." Shu Anas roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'rtasida bo'lgan suhbatga quloq solamiz. "Ya Rasululloh" dedi, "Qo'limda bir burda nonim bo'lsa" dedi. Shuni sadaqa qilganim yaxshimi yoki 100 rakat nafl namoz o'qiganim yaxshimi dedi. Boshladik. bir budan nonni sadaqa qilib bitta odamga foydam tekani yaxshimi yoki 100 rakat jam namozda turib namoz o'qiganim yaxshimi dedi. Bir budan nonni sadaqa qilgan afzal dedi. Jamiyatga foydang tegsin deyapti. Ikkinchisini so'rayapti, "Ya Rasululloh, bir tishlam harom luqma kelganda nari qilib olganim afzalmi yoki 1000 rakat nafl namoz o'qiganim yaxshimi?" dedi. bir tishlam harom luqma nari qilganing 1000 rakat nafl namoz o'qigandan afzal dedi. Ma'ga kelib tahiyatul masjid o'qiyapmiz. Tasbih tasbih tahlil aytib yuribmiz. lekin ko'chada yurganda ko'zimizni bir marta zinodan tiyib qo'yaylik-da. Shuni savob uzunroq, ulug'roq bo'ladi. Bir marta g'ibat bo'layotgan tilimizni tiyib qo'yaylik-da, 10 ming rakat namozdan afzal bo'ladi, nafl namozdan. Biz ma'da masalani eshitib qolib kalamani deb qilib o'tiraveramiz. Ikki rakat, to'rt rakat o'qimaganda malomat qilamiz. Modiyda ikki rakat o'qimadi, ana qilmadi, mana qilmadi. Lekin ko'chaga chiqib qo'yayotgan ishimizni qaraylar. farz, vojib, sunnat, mustahab turadi. mustahab bo'lgan ishlarni olib turib farz vojib qolib ketib qolyapti. Diqqat qilinglar, bir burdan nonni berganim yaxshimi, 100 rakat namozmi, bir burdan nonni? Bir tishlab harom luqmadan aytib bo'lganim yaxshimi, 1000 rakat namozmi? Bir tishlab harom luqmadan aytib bo'lgani yaxshimi? Ya Rasululloh, 2000 rakat namoz o'qiganim yaxshimi? Men arabchasini o'qimayapman, vaqtni aytib qilganligimizdan. yoki g'iybatlar qilganim yaxshimi dedi. 2000 rakat namoz yaxshimi masjidga kirib, yoki g'iybat bo'lganda tilini tiyib yoki turib ketganligim afzalmidi? G'iybatni tark qilishligingiz 2000 rakat, 10000 rakat namozdan ko'ra afzal dedi. Kim 10000 rakat namoz o'qishga toqat yetadi ishimizda mana. Mana hozir gaplashaylikda Bu 1000 yil burun yozilgan kitoblar bular. Kim? Hech kim. Lekin tilini bir marta g'iybatdan tiyib olgan kishi g'iybat qilyapmiz deb qo'ysin-da. ikki marta g'ibat qilyapmiz deb qo'ysin gapingizda orasida bo'lib. Yomon ko'rasiz har odamni. Keyin sabr gaplashish kelmaydi, chunki sizni sassigingizni bildirib qo'yapti o'zingizga. Sassib ketdi deb. Ya Rasululloh. Endi qarangda, mana Musa alayhissalom davrida ana shu kitoblarda keltirilgan rivoyatlarda yomg'ir yo'q bo'lib Musa alayhissalom qavmi bilan yomg'ir so'ragani chiqar ekan. Chiqib duo qilsa Alloh ijobat qilmas ekan. Musa alayhisalom Allohga nizo qilib, Parvardigor, bandalaring yomg'ir so'radi, bermading desa, ichida bir chaqinchi odam bor. G'ibat, chaqinchilik bitta qalbga ketadi. Chaqinchi odam bor, shu odam bor ekan, duolarga ijobat qilmayman dedi. To'da Musa alayhisalom Parvardigor, ayt o'shini kimligini ichimizdan chiqarib tashlaylik dedi. Alloh aytdiki, chaqinchilikdan o'zim qaytaraman, o'zim qilaman chaqinchilik dedi. qavmga bu narsa aytilindi, tavba qilishi yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa, baraka ko'tarilayotgan bo'lsa, ekin-tikin zo'r bo'lmayotgan bo'lsa, narnavo qimmatlayotgan bo'lsa, hadab kimlarnidir so'kavermaylik. Kimda ekan ayb? Ayb o'zimizda ekan. Erlarlar otalar bitta ketmon bilan 8 ta bolasini uylab, joylab, bola chaqali qilib vatanga qilgan. Bitta ketmon bilan. Hozirchi to'rtta konteyner bilan ikkita bolangizni eplay olmayapsiz uylab joy olasiz tarsa tashlashyapti tarsa bir bir o't ketyapti qaytadan yana boshqatdan tijoratni boshlayapti g'iybatni tark 10 ming rakat namozdan afzaldir qilib ko'raylikchi bir amatda qana bo'lar ekan bir kun g'iybatsiz yashab ko'raylik Ya rasululloh bir beva qarovsi yo'q bo'lgan bir kampir tul xotinni mashaqqatini yengil qilib yordam berishligim yaxshimi 10 ming rakat nafl namoz yaxshimi dedi 10 ming rakat namozdan ko'ra ana shu bir qarovchi yo'q bo'lgan qari kampirni xizmatini qilishi afzalroqdir. Kim qildi masalan? Bir haftani ichida bir mahallasi bir tur xotin bor, ikkita nom bilan havaro. Kim qildi? Biz uni 10 ming rakat, 5 ming rakatni gapirmaylik, o'z 5 ming namozni vaqtida o'qib olsa ham katta gap bo'lib qolgan. Ya'ni o'zimizni zo'r odam sanaymiz. Palonchilarni oldima yaxshiman-da, namoz o'qiyapman men deysiz. Ya Rasululloh dedi. Oilam bilan 1 soat o'tirganim yaxshimi yoki sizning masjidda 1 oy etikof o'tirganim yaxshimi dedi. Ey Anas, oilangiz bilan 1 soat o'tirishligingiz meni masjidimda etikof o'tirishingdan afzal dedi. Demak, bola chaqani tashab chiqib ketishlik, bir yalaga borib kelishlik, xotin bola chaqani tashab qo'yib turib uyda. Endi bu qanaqa oilada? Bu oila yig'ilganda ota bosh, ena bosh serial ko'rsa, mahallada kim oldi, kim sotdi g'ibatini qilsa, Bunaqa oila aytilmayapti. Masalan, inson buni aytadigan bo'lsa, ovqat ustida jamlanamiz, televizorga qarab ovqat deymiz. Televizorda nima bo'lyapti Alloh bilan? Biramati o'shirib qo'yib, bu qanaqa oila aytyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Otasi bismillah bilan boshlaydi, bolaga bismillah o'rgatadi. Sunnat o'rgatadi, Allohni tanitadi, oxiratga qalbida bir muhabbat uyg'otadi jannatga. Mana shu oila bilan o'tirish afzal deyilyapti. O'tirib so'kinib, g'ibbat qilib serial ko'rishdan boshqa ishi bo'lmagan oila emas bu. Bunaqa oilada o'tirganimga mashq degan yaxshi albatta. Ya Rasululloh, oilamga pul sarf qilganim afzalmi yoki Alloh yo'lidagi bir nafl ibodatga sadaqa qilganim afzalmi? Rasululloh aytdi, kishini Allohni omonat qilib qo'ygan oilasiga sarflagan bir dinori ming dinor Alloh yo'lidagi sadaka sadaqadan afzal dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oxirgi bergan savoli: "Ya Rasululloh, ota-onamga yaxshilik qilganim afzalmi yoki 1000 yil ibodat qilganim afzalmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Ya Anas, ja'al haqqu va al batil, innal batila kana zahuqa. Fabirul validayna ahabbu ilayya min ibadati alfay alf sana." Haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Botil yo'q bo'lishi bo'lgan narsadan oyatni o'qidi Rasululloh. Va aytdiki: "Ya Anas, ota-onaga yaxshilik qilishlik alfay alfay sana million yillik ibodatdan ko'ra afzaldir. Diqqat qiladigan bo'lsak, 5 ma'no namoz o'qiyotgan bo'lsak, ota-onani norozi qilayotgan bo'lsak, bu qabul bo'lmaydi. Da'vat qilayotgan bo'lsak, ota-onani tashab qo'y, ota-onani xashab qo'yib chiqib ketayotgan bo'lsak, million ibodatdan ko'ra ota-onani oldida o'tirib duosini olishga afzal bo'ladi. Bu narsalarni qachon bilamiz? Qachonki ilm o'qiganimizda. Ilmsiz holatda bo'lar ekanmiz, bilmagan holda sho'ramiz. Savob amal qilyapmiz deb gunohkor bo'laveramiz, birodar. chayan turibdi, shunga rahim shafqat qilish kerak ekan deb turib o'ldirmagan odam gunohkor bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan, ilonni ko'rsanglar, sichqonni ko'rsanglar, chayanni ko'rsanglar o'ldiringlar degan. Agarchi Makka shahrida bo'lsa ham degan. U taqvo qilyapman, jonivorga rahim shafqat qilyapman deb o'zicha taqvo qilyapti, o'zi gunohkor bo'lyapti. Nima sababdan gunohkor bo'lyapti? Ilmsizligidan sabab. Ilm o'qishlik kerak. Imom Termiziy Ahmad rivoyat qilgan hadis Rasululloh aytadi: Matalu dunyo matalu arbata rijal. Dunyo to'tta kishiga o'xshaydi. To'tta kishiga o'xshatsa bo'ladi dunyoda. Bir kishiga Alloh taolo ilm berdi va mol berdi. Ilmiga amal qiladi, molini Alloh yo'lida sarflaydi. Ikkinchi odamga Alloh taolo ilm berdi-yu, lekin mol bermadi. Ilmiga amal qilib turib, agar ona odam dega pul menda ham bo'lsa, men ham Alloh yo'lida sarflardim desa, ajri ikkoviniki bir xil bo'ladi. Qarang, nariga qiylani pul topib, qiylani sarflab savob topsa, bu niyat qilib qo'yganiga ajr olyapti. Ikkinchi odamga Alloh taolo mol berdi, lekin ilm bermadi. Ilmi yo'qligi uchun haqqini bilmaydi molini. Zakot sadaqasini bilmaydi. Ma'siyatga, isrofga sarflaydi. Endi 4-chi odam ilm ham bermadi Alloh unga. Moli dunyo ham bermadi. Ilmi yo'qligidan isrofga sarflayotgan odamni ko'rib turib, shunaqa pulim bo'lganda men ham shunaqa narsaga sarfladim desa, ikkalasi gunohda bir xil bo'ladi. Ilm birodarlar. Mavzuda hali ko'pdir, lekin bitta hadis bilan tugatamiz ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi, "Inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha." Jannatda shunday bir hujralar bor, xonalar bor. Ich tashidan, tash ichidan ko'rinadi. Sahobalar qarab, "Ya Rasululloh, kim o'tiradi bu yerda? Qanaqa odamlar keladi?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, doim taom yegizgan odamlarga, doim odamlarga chiroyli gapirgan, doim ro'zada bo'lgan, doim salomni fosh qilgan, odamlar uxlayotganda doim namoz o'qigan odamlar keladi. Doim salomni fosh qilgan, doim ovqat yegizgan, doim namoz o'qigan, eshitib turib sahobalar, "Ha Rasululloh, endi bunaqa odamlar kiradi albatta o'sha yerga." Yani kimi toqat yetadi bunga? Doim ro'zador bo'lish, doim ovqat yegizish, doim odamlar bilan ibodat qilish, salom berishlik. Yani bu ishni qilgan odam haqiqatan loyiq bo'ladi shu joyga. Shunda Rasululloh mana shu hadisimiz bilan bizga bir bushro, xursandchilik xabarida eshitdinglar bizda shu narsa. Kim subhanalloh, alhamdulillah va la ilaha illalloh, Allohu akbar desa, so'zni chiroyli qilibdi deydi. Bormi? Bor. subhanalloh walhamdulillah, va la ilaha illalloh vallohu akbar desa, bu odamning so'zi doim chiroyli bo'libdi deydi. Iloji bor ekana. Ikkinchisi va man at'ama ahlahu faqat at'ama ta'am. Kim oilasiga, bola chaqasiga taom yegizibdimi? Doim ovqat yegizgan qatorida bo'libdimi? Bormi? Bora, bola chaqa boqyapti sanamiz. Uchinchidan, va masoma Ramazonni faqat alamasiyam. Kim Ramazon ro'zasini tutar ekan, doim ro'za tutgan qatorida bo'ladi dedi Rasululloh. Tutyapmizmi? Alhamdulillah, uchtasi tasi bo'ldi. Shabon oyida 6 kunlik ro'za bor. Kim shu 6 kunlik ro'zani tutsa, dedi Rasululloh, 1 yil ro'za tutgan savobini oladi. Ramazon oyi kelyapti. Uchinchisi ham bo'ldimi? Va man laqiya akhahu fasallama alayhi faqad afshassalam. Kim musulmon birodarini ro'parasiga chiqib turib, "Assalomu alaykum" desa, salomni fosh qilgan bo'ladi dedi. Bormi bu ham? 5-inchisi, "Va man sallala isha al-akhirata al fajra faqat salla billahi wan nasu niyam." Kim xufton namozi bilan bomdod namozini yahudiylar, nasroniylar, majusiylar uxlayotgan paytda, balki ba'zi musulmonlar uxlayotgan paytda namoz paytida turib namoz o'qitdimi? Bu odam odamlar uxlayotganda namoz o'qiganlar qatorida ketadi dedi. 5 beshasi ham bor bizda. Faqat faqat mahkam bo'lishimiz kerak. Demak, subhanalloh alhamdulillah Allohu akbar desak, so'zimiz chiroyli bo'ldi. Oilamizga taom egizsak, doim taom yana qatorda bo'ldik. Ramazonda ro'za tutsak, doim ro'za tutganlar qatorda bo'ldik. Musulmon birodarni ko'rganda tabassum bilan va tabassumul fi vajhi akhika sadaqa dedi Rasululloh. Birodaringning yuziga qarab tabassum qilishingni sadaqa dedi. Salomni fosh qilgan bo'ladi va bomdod xufton namozini odamlar uxlayotganda o'qigan kishi Odamlar uxlaganda namozni qoyim qilganlar qatorida bo'ladi. Jannati ichi tashidan, tashlishidan ko'rinadigan xonasining egalari bo'ladi. Alloh azza va jalla nasib qilsin siz bilan bizga. Demak, faqat masjidga kirib, faqat masjid ichida yurib, harakat qilayotgan odam Alloh yo'lida yuribdi-yu, tashqarida tijorat bilan shug'ullanayotgan odam Alloh yo'lida emas degan ehtiyot bo'laylik. Chunki Rasululloh aytdi, ana shu ko'chada pul topaman deb yurgan odam musulmon kishi namozini qoyim qilib, halolni halol, haromni harom deb, bola chaqani Allohning roziligi uchun boqaman desa, shu ham Allohning yo'lida deb aytyapti. Ilmsizligimizdan, katta fahmligimizdan masjidga kirmasanglar Allohning yo'lida yurmayapti demaylik. Bu bizi kamoli fahmimizni qisqaligidan bo'layotgan gaplar bo'ladi. Endi bu mavzudatni aytilgan hadislar ko'p edi, shu bilan inshaalloh nihoyat yetkazamiz. أقول qawli هذا أستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alhamdulillahi رب alamin. Ma quyida bir qancha savollar bor ekan, kecha nima sandig'imizda shunday bir savollar chiqdi. Shu hijoma haqida ba'zi birodarlarimiz so'rabdi. Hijoma qanaqa narsa? Rasulullohdan sunnat maqsaddan. Mana shu quyida keltirilgan bari hadislar, mana Imom Buxoriy, Muslim, Imom Termiziyda musnatlarini olgan hadislar, hijoma bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijoma degani ma'lum bir joylardan qon oldirishlik. Bu hijobani asli boshlanishini gapiradigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj kechasida Allohning huzuriga chiqib 5 mahal namozni farzligini olib tushib kelayotganda payg'ambarimiz aytadi, har osmondan osmonga o'tganimda pastga qara. Har osmon farishtalari menga vasiyat qildi. Ya'ni farishtalar nima dedi Rasulullohga? Alayka bi hijoma." Alloh sizga ruhingizni shifosi bo'lgan namozni buyurdi. Biz sizga Jasadingizni shifosi bo'lgan hijomani vasiyat qilamiz. Ummatingizni hijomaga buyuring deydi. Juda ko'p hadislar bor, xulosasini aytaman. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijoma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana kishikidan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarni aytib aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. hijoma qilishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh. Shuning uchun ba'zi birodarlarimiz mana shu hijomani bir alomatlarini ko'rib qolsak, hayron bo'lmaylik, nima ekan bu? Birorta bir toifamikin, bir firqa paydo bo'lib qoldimi deb o'ylamaylik. Bu Rasulullohdan vorid bo'lgan sunnat. Bu hukumatni mana shu meditsinasida ham bu qon oldirishlik bu aytilmadi kitoblar, bor narsa. Sahih hadislar bor, agar qiziqqan birodarlar bo'ladigan bo'lsa, kelsalar yana bir to'g'ri o'qib berishga harakatda bo'lamiz. Ikkinchisi, ikkinchi savol shu munofiq odamni namozdagi yoki masjiddagi holati haqida so'ralibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayatul munofiqi salas deydi. Munofiqda deydi, 3 ta belgisi bor deydi. Ba'zi rivoyatda 4 ta deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi, Namoz o'qisa ham, roza tutsa ham, hajga borsa ham munofiq. Gapirsa yolg'on gapiradi. Agar kimda mana shu 3 ta sifatdan, 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqlikning bir qismi bor. Agar to'ralasi bo'lsa, bu dedi xolis munofiq deydi Rasululloh. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omonat qo'ysangiz xiyonat qiladi. Agar to'rinchisi aytiladi boshqa hadislarda, orozlashib qolsa siz bilan, g'ijilashib qolsa, ochiq dushmanlikka o'tadi. ochiq yomonlik qilishlikka o'tib qo'yaveradi. Rasul aytadi: "Al-muslimu fil masjidi kal huti fil ma' val munafiqu fil masjidi kal usfuri fil qafas." Namoz o'qisa munofiq bo'laveradimi? Bo'laveradi, munofiq bo'laveradi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jihodga chiqqan munofiqlar, Rasululloh orqasida namoz o'qigan munofiqlar. Biz namoz o'qiniga qarab musulmon deyaveramiz, lekin uni nifog'ini faqat Alloh biladi. Birov birovni qalbini bilmaydi. Munofiq odam, musulmon odam dedi Rasululloh. Masjidda suvdagi baliqdek yaylaydi. Endi munofiq odam masjidda qafasga tushib qolgan qushdek tipirchilaydi deydi. Ukalarga shunday gapiradigan gapimizki, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh. Eshitadi, haqiqatan zarur ishingiz bo'lsa, mayli chiqib ketavering. Lekin hech qanday ishingiz yo'q, ko'chaga chiqib turib, masjidda eshitadi, laqillab turishingizni nimada ta'vil qilish mumkin? O'zi kech qolib kirasiz oxirida, oxirgi safda mo'ljallab. Salom berishiga vozilab chiqib ketib qolamiz. Alloh sağlasın bu nifoqni bilgilerden bittasi. Sigaret haqida so'raldi, bu sigaret haqida juda ko'p gapirildi, bunga e, ko'p vaqt ajratishga hojat yo'q. Ana shu Muftu Muhammad sollallohu Muhammad Yusufni shu sigaret to'g'risida gapirgan bir diskini ko'radigan bo'lsanglar, mukammal javob berib qo'yilgan. Bunga qo'shimcha qilishingni yoki olishingni hojati yo'q. Assalomu alaykum va rahmatulloh